kalma Baby kalma Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka Mmm kalma Pwede ka bang kumalma Isang ngiti pa sa akin talaga kita At habang tumatama yung vodka Mas lalo ka bang tumitindi Huwag mo naman nang asa ng sobra Hindi ako makaka Di na mangyayari muli Di ako papayag nang di ka mauuwi Pag nagpalagabog na si ate Sobrang swabe ang salbahe Tignan mo siya kung paano gumiling Para palaban ang atake At malakang niya lang ang kailangan gusto Ikaw lang gustong masayawan Ayaw kitang katabi, gusto kitang ibabaw Sa higpit ng kawit, di mo na ako mabitaw Lakas ng lupit, kaya di mo maiwasan Gusto ko marinig sa bibig mo aking pangalan Karen Jane, oh, it is you Dami ng iba pero hindi ikaw sila Then I tell them, yeah, baby, grabe Sa akin ka magdadalawang isip ka Pag nagpalagabog na si ate Sobrang swabe, ang salbahe Malakang niya lang ang kailangan Tapos na kagad ang usapan Man, I wanna see her booty go Baby girl, just move if you wanna Shake if you wanna Sige, alugin, alugin, alugin mo Do what you wanna Twerk if you wanna Kabog lahat ng nakatingin Shawty, why you so fine? Did you got it from your mama? Ass like Coco, taas hanggang baba, ha? Alam ko naman, palabang ka talaga, ha? Hindi ko titigilan yan hanggang umahal Pag napalaga si ate Sobrang swabe, ang salbahe Tignan mo siya kung paano gumiling Para panlaban ang atake At malakang niya lang ang kailangan Tapos na kagad ang usapan Man, I wanna see her booty go left cheek, right cheek I wanna see